Eu fumo há, sei lá, cinco anos é, e não sabia bolar. Aprendi a bolar esse ano. Bolado, brisado, naquilo baseado. De repente, mente encostou ela do meu lado. Blunt de maçã, essência de menta. Dá uns dois e. <sniffs> Dá uns dois e senta. Tenta, tenta. Dá uns dois e senta. Tenta, tenta. Dá uns dois e senta tenta, tenta, dá os dois e senta. Ela tomou bala e não parar de tomar água. Eu no toque, o som batendo, ela no carro embrasada. Fechei os quatro vidros, neblinei de fumaça. Eu vou louco de maconha, ela vai louca de bala. Tá ligado? Eu vou dar uma acelerada. Rumo pra minha casa casa. E quando chega lá, ela vai pedir água, gelada, tá fudida. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. A brisa dela bateu e ela tá pronta pra sentar. Então curte a sua brisa que o Wallace vai mandar. Que o Gustavo vai mandar. Catucar, catucar, da menina. Catucar catucar a chata da menina, catucar, catucar a chata da menina. Quer que é fácil demais, na pica você desce, na pica você desce, na pica você desce, na pica você, pica você, pica você desce. Teta, teta, dá os dois e seta, teta, teta, dá os dois e seta. Ela tomou bala e não parar de tomar água, eu no toque, o som batendo, ela no carro embrasada. Fechei os quatro vidros, neblinei de fumaça, eu vou louco de maconha, ela vai louca de bala. Tá ligado? Eu vou dar uma acelerada. Rumo pra minha casa. E quando chegar lá, ela vai pedir água gelada fudida. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa vai sentar no pau até sair da brisa. A brisa dela bateu e ela tá pronta pra sentar. Então curte a sua brisa que o Alas vai mandar. Que o Gustavo vai mandar. Gatucar, gatucar, a chota da menina. Gatucar, gatucar achatada menina, catuca, catuca, achatada menina. quer, que é fácil demais, na pica você desce, na pica você desce, na pica você desce, na pica você, pica você, pica você desce.